Necmun Necmun Bir yıldız Bir yıldız En necmu En necmu Yıldız Yıldız Raculun Raculun Bir adam Bir adam Er raculu Er raculu Adam Adam Dikun Dikun Bir horoz Bir horoz Eddiku. Eddiku. Horoz. Horoz. Talibun. Talibun. Bir öğrenci. Bir öğrenci. Et-talibu. Et-talibu. Öğrenci. Öğrenci. Vahid. Vahid. En-necmu ba'idun. En-necmu ba'idun. Yıldız uzaktır. Yıldız uzaktır. İthnan İthnan Er-raculu vakifun Er-raculu vakifun Adam ayaktadır. Adam ayaktadır. Thalatha Thalatha Es-sukkaru hulvun Es-sukkaru hulvun Şeker tatlıdır. Şeker tatlıdır. أربعة أربعة الطالب مريض الطالب مريض Öğrenci hastadır. Öğrenci hastadır. خمسة خمسة الديك جميل الديك جميل Horoz güzeldir. Horoz güzeldir. ستة ستة الدفتر جديد الدفتر جديد دفتر yenidir دفتر yenidir سبعة سبعة التاجر غني التاجر غني تجار زنجندر تجار زنجندر ثمانية ثمانية الدكان مفتوح الدكان مفتوح دكان açıktır. دكان açıktır. تسعة تسعة الولد فقير الولد فقير Çocuk fakirdir. Çocuk fakirdir. عشرة عشرة التفاح لذيذ التفاح لذيذ الطبيب طويل الطبيب طويل Doktor uzundur. Doktor uzundur. Vel maridu kasirun. Vel Ve hasta kısadır. Ve hasta kısadır.